I had the title poet maybe I was one for a while. Also, the title singer was kindly accorded me, even though I could barely carry a tune. For many years, I was known as a monk. I shaved my head and wore robes and got up very early. I hated everyone, but I acted generously, and no one found me out. My reputation as a ladies' man was a joke. It caused me to laugh bitterly through the 10,000 nights I spent alone. Merhaba, ben Güven Güzeldere. Ben Varol Ünel. Ben Akif Burak Atlar. Ve de ben Altuğ Güzeldere. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri gördüğünüz ve duyduğunuz gibi e, bu akşam değişik bir kombinasyonla karşınızdayız. Ee, ben yine klasik girişimi müsaadenizle yapayım. Sonra parti var. <laughs> evet. 94.9 ee, frekansından yayın yapan Açık Radyo'da şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in hayatı ve sanatı üzerine yaptığımız program dizisinin 80.si ile karşınızdayız. Programımızda Cohen'in kendi seslendirdiği bütün şarkıları ile bizim beğendiğimiz tribute albümleri albümleri ve coverları çalmayı ve şarkıların yorumlarını yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş programlarımızda Cohen'in müzisyenlik öncesi şair, romancı ve madenci olduğu dönemlerden bahsettik ve sırasıyla yayınlamış olduğu 12 stüdyo albümünün ilk 11'i ile 1968, 70, 73, 79, 93, 2008 ve 2009 yıllarında verdiği konserlerde kaydedilmiş 8 adet konser albümünü ve bir dizi tribute albümü dinledik. Geçtiğimiz son iki hafta boyunca Cohen'in daha önce hiç piyasaya çıkmamış çıkmamış olan bir konser albümünü dinlemeye başladık. Ee, Cohen'in 93 yılında vermiş olduğu bazı konserlerden derlenen ve sanatçının bir hayranı tarafından konserlerde kaydedilip daha sonra piyasaya sürülmüş olan Angels on My Shoulder isimli albümü son iki haftada dinleyerek tamamladık. Derken bu haftaya geldik. E, günlerden 15 Haziran 2014, e, 15 Haziran 2013'te geçen sene Cumartesi günü e, biliyorsunuz Gezi Parkı'na ciddi bir saldırı olmuş. Polis herkes oradan çıkartmak üzere taarruza geçmiş durumdaydı. Biz de onun ertesi günü bir babalar e, günü özel programı yapmak için böyle barikatlardan falan aşaraktan gelmiştik. Ee, e, biraz onun e, hatırına, biraz genel içinde bulunduğumuz Haziran ayının e, Gezi direnişinin hatırına, biraz hala sürmekte olan Gezi'yle ilgili davalara destek çıktığımızı e, söylemek için. E, biraz da Program komşularımıza olan sevgimiz, saygımız zaten onları e, radyo başında dinliyoruz. Bizim program bittikten sonra The Big Easy giriyor. The Big Easy gittik, bittikten sonra Sarhoş Atlar zamanı giriyor. Biliyorsunuz o iki programda yer değiştirdi zaten. Bunlardan The Big Easy nispeten e, yeni bir program sayılır. 33.sü bu akşam evet. bu akşam olacak. Evet en kıdemlimiz Akif Burakatlar, Sarhoş Atlar zamanında bu gün 160 e, bir 160 birincisini e, yapıyor. E, hep beraber yapalım dedik programı. Sonuç itibariyle evet. hem e, Leonard Cohen çatlaktan sızan ışık program arkadaşlarım e, e, dikkatimi dağıttılar. Bir an için özür diliyorum. Evet. Eh parti demiştik. ne yapalım ufak ufak partiye başlıyoruz ee, burada. E, hem Çatlak'tan Sızan Işık hem New Orleans şarkıları hem e, Sarhoş Atlar Zamanı dördümüz birlikte üç saat boyunca bir nehir programı yapacağız. Birbirimizin programlarına müdahil olmaya karar verdik. Cohen konusunda biraz evet. Varol biraz Akif de bir şey söylesin. Biz de kendi altıyla ben e, kendi çapımızda e, Akif Bizi Vari, çizgide tutmaya çalışacaksınız rock şarkıları, <laughs> e, işte Varol Vari, New Orleans şarkıları filan e, seçtik. E, hep birlikte programı götüreceğiz ama birinci saatte e, Cohen şarkıları üstüne, ikinci saatte New Orleans şarkıları, üçüncü saatte de e, rock e, üstüne gideceğiz. Bugünkü üç saatin planı programı böyle şimdilik. Evet. Ee, ben bir de program ortağım var bugün aramızda olmayan. Kısaca ondan bahsedeyim. Evet, evet Aylin olmaz. Bir e, okulun bir sosyal sorumluluk projesiyle ilgili olarak e, bu hafta Urfa'da olacak. Sabah uçtu. Belki arada telefonla bize bağlanıp e, bir merhaba demek isteyebilir. Bakalım onu yakalamaya çalışacağız. Benim şu anda söyleyeceklerim burada. Çok uzattık lafı. Evet artık müzik çalalım. Ee, aslında en zor kısmı atlattık. Ee, yani <laughs> girişi e, bir şekilde kotardıktan sonra devamı gelecek bu üç saatin evet, peş gelecek, peşe. Gelecek gelecek. Evet, çünkü e, çok e, geniş bir konumuz var. Birçok şeyi beraberinde düşünmemiz gereken üzerinde çok rahatlıkla saatlerce konuşabileceğimiz bir meseleyi kendimize tema seçtik. Evet. Ee, ama tabii e, müzik e, unutulmaması gereken, e, işlenmesi gereken bir, bir yerde... E, 3 programında zaten e, ortak noktası müzik programı olması. Biraz gevezelik edeceğiz. Dediğiniz gibi birbirimizin e, program içeriklerine salça olacağız ama e, her şeyden önce keyifli bir üç saat geçireceğiz. Uzunca zamandır e, planladığımız bir buluşmaydı bu. E, bugüne e, denk düştü. 15 Haziran e, e, deyip ben de e, sözü Altuğ'a bırakayım. Evet e, aslında sözü Cohen'e bırakmak en iyisi. E, ilk parçamızı çalalım dinleyelim isterseniz Anthem. The birds they sang out again. I heard them say, Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. sign. That's how the light gets in. the light gets in. That's how the light gets in. Leonard Cohen'den dinledik. Anthem. 1992'de e, Cohen'in çıkartmış olduğu 9. stüdyo albümü olan The Future'dan bir şarkıydı. Bizim de e, çıkış jenerik müziğimizde yer alıyor. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık da oradan sızar e, diyoruz ve bunu hiç unutmamaya çalışıyoruz. Özellikle bu gibi günlerde. Evet Evet ben mi alayım sözü? Ee, Peki. Sen al istersen. Bugün belki şunu eklemek e, tefayda olur. Aramızda konuşurken birbirimizin e, programlarının içinde bir şeyler çalalım ama bir tema olsun falan diye konuşuldu. E, bugünlere de en uygun tema olarak direniş temasını bulduk. Dolayısıyla direniş teması etrafında çok e, belki sıkı bir e, şeye formata bağlı olmadan ama bu temayı sürdürerek 3 saat boyunca üç değişik müzik türü ve janrı e, içinde e, konuşmaya ve şarkılar çalmaya çalışacağız. Evet, türler arası programımıza devam <laughs> edelim o zaman. E, bu parçayı e, biraz ben galiba öne yak oldum. Hem de açılışta e, çalınması için e, ne kadar olsa Leonard Cohen uzmanı sayılmam. E, ama e, ne, ne denir program sahiplerine saygım var. Biraz çalıştım dersimi geldim. E, bu parçayı hem zaten jenerikte kullandıkları için e, arzu ettim çalmayı ya da çalınmasını mutlaka çalınması gerektiğini düşünüyordum. E, buna e, taban oluşturan en önemli şey de şimdi okuyacağım dörtlük oldu aslında benim için. I can run no more with that lawless crowd while the killers in high places say their pr prayers out loud but they've summoned they've summoned up a thundercloud and they are going to hear from me. Bence yaşadıklarımıza uyan bir şey içinde ve direniş temasına uygun bir dörtlük. Bunu tercüme etmek isteyen var mı? Nasıl yapalım yoksa anlaşılıyor mu yeterince? yani dinledik parçayı ben sadece bu dörtlüğe bir vurgu yapmak istedim. Peki vaktimizi şey yapmayalım anlaşıldı bence. Evet. Kim bir ekleme yapmak ister? Anton ee, Çatlak'tan tanışık. Bu, bu şu anda programı yapan dört kişiden birisi, e, dört kişiden dördünün de e, kalbinde e, ge, gezi çapulcularına özel bir yer var ama aramızdan bir kişi e, diğer üçün, üç kişiden daha aktif durumda. E, o da sevgili Akif. E, çünkü gezi sürecine bağlı olarak kendisi yargılanan kişilerden birisi. E, hatta galiba bir iki gün önce duruşması da vardı davanın. Evet. E, bize biraz o süreçten de bahseder misin lütfen? E, elbette kısaca bahsedecek olursam belirttiğiniz gibi yani e, hep e, hep beraber aynı yolda yürüyoruz ama e, hani benim de aralarında bulunduğum e, koca bir güruha da e, bir takım e, sevimsiz e, davalar açılmış durumda. E, bir kısmı yani bir yıldır devam ediyor açılan davalarda bir kısım beraatler oldu kapanan e, takipsizlik verilen mahkemeler var ama onun dışında aylarca e, cezaevinde tutulan e, Gezi direnişine destek verdiği için ya da başka bir deyişle demokratik hak ve özgürlükleri kullandığı için e, uzun süre gözaltı şiddeti, tutukluluk e, şiddeti ve hatta e, bu hak ve özgürlüklerin bir suç olarak e, gösterilme e, çabası da var bir yandan. E, ben de geçtiğimiz hafta e, 25 kişiyle bu Taksim dayanışması e, davası olarak kamuoyunda bilinen davada e, ilk kez e, işte yargı makamı önüne çıktık. E, e, tabii pozitif bir hava vardı e, yargılananlar açısından. Çünkü herkes e, orada e, aynı kararlılıkla e, benzer içerikte e, savunmaları e, yaptı. E, 13 saat sürdü duruşma. E, ve 21 Ekim'e ertelendi. E, yani her ifade e, birbiriyle çok örtüşüyordu. Çünkü herkes e, aynı vurguyu yapıyordu. O, o e, temel hak ve e, özgürlüklerin kullanımının suç olarak gösterilmesi ki biliyorsunuz aramızdan beş kişiyi de bir suç örgütü e, kurmakla e, suçlayan bir iddianame var. E, herkesin ortak vurgusu burada olmaktan e, gurur duyuyorum şeklindeydi. Ama ben e, savunmamda şöyle bir ifade kullanmıştım. Elbette ben de e, gurur duyuyorum ama sadece ben değil, e, burada sanık e, sandalyesinde oturan arkadaşlarım değil. Bu Adalet Sarayı'ndaki herkesin de bir yandan böyle bir davanın görülüyor olmasından utanç duyması gerekir e, şey, o, diyerek e, savunmaya başladım. Çünkü e, ortada suç, suça indirgenmeye çalışan e, tekrar edeceğim belki ama en temel hakkımız e, demokratik bir protesto hakkı. E, bu noktadan çıkınca iddianamenin çok tutacak bir tarafı zaten yok ki e, avukatlarımızın yaptığı e, söylediği de bu çerçevede. E, fakat biliyoruz ki bunun e, çok da e, hani matematiği ya da e, mantığı üzerine kafa e, yorulmasını beklemek de bir anlamda naiflik olacak. E, niyeti belli bu e, tüm davaların. E, devam edecek ama bir yandan da yargının bir an önce e, adaletin yerini bulması için e, hızlı işletmesi gereken başka mahkemeler de var biliyorsunuz. O da e, o süreçte geçtiğimiz bir yıl boyunca e, hayatını e, kaybeden, kaybettiğimiz e, gençlerimizin davalarında da e, bir adalet beklentisi var kamu oyunda, kamu vicdanında. E, kısaca e, dava hakkında, duruşma hakkında e, böyle ama tabii tek dava değil. E, biliyorsunuz onlarca dava var. 252 kişilik başka bir dava var. E, Türkiye'nin diğer illerine devam eden davalar var. Kırklareli'nin e, <laughs> yüzdesel e, olarak evet, <laughs> yüzdesel olarak büyük Yoğun. bir kısmı e, yargılanıyor şu an. E, Tabi başlamış bitmiş bir şey yok. Hatta e, şeye vurgu yaptık. Tam da bir yıl önce bu saatlerde Gezi Parkı e, boşaltıldı aslında evet. ama... Evet. 30-35 e, dakika içinde. Evet yani o zaman dilimi içerisindeyiz. E, üzerinden bir yıl geçse de e, tabii bitmiş bir süreç değil bu. Hala devam eden bir süreç. Yani Gezi devam eden bir e, kavramlar bütünü belki. Ee, zaten daha iki buçuk saat <laughs> bu konuda e, fikir alışverişi yaparız ama özetle e, noktayı böyle bir şekilde koyabilirim. Evet, müziğe geçmeden ben grubun hukukçu ekibi olarak şey e, elemanı 2000 olarak. evet hukukçu elemanı olarak e, anayasamızın 34. maddesinin ilk girişini okumak istiyorum. Çünkü hep e, İstanbul Valiliği de izinsiz gösteri yaptılar diye söylüyordu. Gösteriler izinsizdir diyordu. E, biliyorsunuz mevcut anayasamız 1982 yılında oyla, oylanmış halkımızın kahir çoğunluğuyla yürürlüğe girmiş. <laughs> e, aslında bir askeri yönetim anayasası. E, orada bile e, anayasanın e, 34. maddesi şöyle giriyor. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. E, nokta. Nokta. <laughs> Aslında evet. Başka <laughs> yani diyecek bir şey yok. E, Peki bu, bu konuya döneceğiz e, geri fakat belki yeniden müzik zamanı e, direniş şarkılarından bir tanesine dönelim. E, Partizan. Bu Cohen'in yazdığı bir şarkı değil. Cohen çok nadiren başka insanların yazdığı şarkıları aslında söylüyor. Bu da e, Rusya doğumlu yani Sovyetler Birliği olmadan önceki aslında Rusya'nın e, Rusya'sında doğmuş olan Anna Marlin'in daha sonra e, Fransa'da e, yerleşmiş ve müzik kariyerini sürdürmüş olan e, Ana Marlin'in e, bestelediği ve okuduğu ve meşhur ettiği bir şarkı. Şan de Partizan, e, Ana Marley Fransızca söylüyor. Cohen de e, hem Fransızca hem İngilizce olarak söylüyor. Biz İngilizce söylediği stüdyo albümünü, albümünde yer alan e, haliyle çalacağız. E, Özgür Fransa e, kuvvetlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı direnirken söyledikleri bir şarkı e, daha önce de çaldık hem bu programda hem de e, ta 1982'deki e, Mozaik grubunun Türkiye'de verdikleri ilk konserde yer alan e, icrasını da aslında yorumunu da çalmıştık. E, şu cümlelerle başlıyor. E, sınırdan e, sınırı aşıp e, geldiler ve benim teslim olmamı istediler ama bunu yapamazdım. Silahımı aldım ve ortalıktan kayboldum e, şarkıyı her ne kadar Anamarli yazmışsa da e, ve ilk zamanlar meşhur etmişse de şarkının ölmemesini ya da yeniden hayata dönüp e, daha yaygın bir e, dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan e, Leonard Cohen e, şarkıyı da 1969 senesinde yayınladığı ikinci stüdyo albümü olan Songs from a Room'da İngilizce olarak e, icra etmiş. Biz de şimdi o yorumu dinleyelim. Leonard Cohen'den The Partisan. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Yeah. Leonard Cohen'den dinledik. The Partisan Songs from a Room albümünden e, bir parçaydı. E, rüzgar esiyor, e, özgürlük yakında gelecek e, diyordu Cohen. E, şimdi sırada acaba hangi parça olsun Akif? Ee, evet, Cohen e, külliyatından bir şarkı seçmek üzere oturduğumda e, acaba bir ihtimal bu programda e, çalmamış bir şarkı bulabilir miyim e, diye düşünüyordum ve hiç çok, e, çok fazla cover çaldığımızı mı ima etmek istiyorsun? Hayır, kesinlikle <laughs> e, öyle bir şey demek istemedim ama Peki. zaman zaman Alınganlık yorumlara da yer veriyorsunuz. Hmm. bu yorumun e, çalınıp çalınmadığından emin değildim. O yüzden zaten bütün koyan şarkılarının çalındığını bildiğim için önce bir yorum arayışındaydım. Bir de şarkı arayışındaydım. Aslında iki şarkı seçtim. Onlardan birini anons edeceğim. First We Take Manhattan. Ee, bu programda daha önce işlendi e, işlenmiş bir şarkı. Neden onu seçtiğimi de ifade edeyim. Biliyorsunuz bu e, geçtiğimiz yılın e, arka planında bir kamusal alan e, tartışması da var. Taksim Meydanı'ndan bahsediyorum ve Gezi Parkı'ndan ve e, sürekli açılıp kapanan bir kamusal alandan bahsediyoruz ve evet. e, bu kamusal alanın kullanımına da bir şekilde e, izin verilmiyor. Böyle bir inat da var. Bunun da hukuki boyutu e, tartışılır elbet. E, ve ne zaman First We Take Manhattan dinlesem ki içimden e, First We Take Taksim diye geçiriyorum. <laughs> e, yani e, önce kamusal alanları özgürleştirmemiz e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu yönde de zaten e, hani kişisel olarak umudum var. E, o nedenle e, bir Joe Cocker e, yorumuyla burada dinlemek üzere First We Take Manhattan'ı e, seçtim. E, çatlaktan sızan ışık için e, nakaratta içimden e, Manhattan yerine <laughs> Taksim diyerek dinleyeceğim şarkıyı. Müzik 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan. First We Take Manhattan e, Joe Cocker'dan dinledik. Biz tabii içimizden First We Take Taksim diye de şarkıya eşlik ettik. E, Çatlaktan Sızan Işık 94.9 Açık Radyo'dasınız. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları programındasınız. Fakat 3 saatlik bir nehir program yapmaktayız. Dolayısıyla programı yalnızca kardeşim Altuğ Güzeldere ve ben Güzel Güven Güzeldere yapıyor değiliz e, bize ilaveten e, The Big Easy programının yapımcılarından e, Varol Ünel ve onu izleyen Sarhoş Atlar Zamanı programının yapımcısı Akif Burak Atlar da stüdyoda hep birlikte yapıyoruz. Bu şarkıyı da zaten Akif seçip anons etti az önce. E, zaman zaman Cohen'in kendi e, şarkılarının Cohen'in dışındaki müzisyenlerce yorumlanmış icralarına da e, biz de programımızda yer veriyoruz. Zaten birkaç hafta önce e, çok da sevdiğimiz bir şarkıcı olan Joe Cocker'ın e, Bird on the Wire e, yorumunu mesela çalmıştık. Bird on the Wire özel program yaptığımızda. 1944 e, doğumlu İngiliz e, rock ve blues şarkıcısı. Zaman zaman e, siyahi sesli beyaz adam falan e, diye e, kendisine atıflarda bulunulduğunu da e, duydum. Joe Cocker'ın e, bence de çok güzel bir yorumla sundu. Teşekkürler Akif. E, şimdi direniş özel teması e, çerçevesinde, e, ekseninde yaptığımız e, bu nehir programda belki Cohen'in saha komutanlığı yaptığı e, bir şarkıyla e, devam etmek uygun olur. E, sözü Altuğ'a bırakayım. E, evet, bu parçamız Field Commander Cohen. E, yani Cohen'i e, çoğu kişi biliyordur. E, aslında kendisinin çok fazla askerlikle falan falan bir alakası olan bir kişi değil. Bir yandan da e, şu ilginç Cohen 1966 yılında kendisini New York'ta bulduğu zaman ve hani birkaç gün kalayım da oradan geçeyim diye New York'a düştüğü zaman e, birdenbire son 7-8 yılı Hidra Adası'nda yaşadığı için e, tamamen kaçırmış olduğu bir haber kalmış olduğu e, folk rönesansı diye adlandırdığı kendisinin olayın içine düşer. E, orada herkes son derece pasifisttir, e, antimilitaristtir vesaire. Ee, Cohen çok da fazla aslında e, o kişilerle aynı hissiyatı paylaşmaz. Ee, Cohen'in babası Birinci Dünya Savaşı'nda e, Kanada ordusunun içindeki bir Musevilerden oluşan özel bölükte yer almıştır. Bunu da e, babası ve amcası birlikte gitmişlerdir. Dedesi de bunun organizatörüdür aslında ve e, Gidin ve Avrupa'daki e, Musevi ırktaşlarımızı e, durumuna yardım edin diye de baya bir misyonerlik misyonla gidilmiştir. E, babası döndükten sonra hiçbir zaman aslında savaşın e, maddi ve duygusal yaralarını e, üstünden atamamış hep ömrünün sonuna kadar onun yarasıyla da yaşa yaşamıştır ama Cohen açısından böyle çok net bir e, pasifizm veya e, hani 60'lı yılların e, yükselen değeri o günlerin şeysi duyarlılığı e, çok da fazla tam onun için çalışmamıştır. Cohen biraz daha buna paralel bir yolda gitmiştir. E, bu çerçevede de 1973 yılında Yom Kippur Savaşı sırasında aslında İsrail'e gitmiştir. İsrail'deki e, neredeyse ön cephelere gidip orada işte savaşan insanlara konserler vermiştir. Askerlerin içinde bulunmuştur. E, herhalde e, Cohen'in herhangi bir şekilde bir savaşa en yakın olduğu zamanlar bu, bunlar olsa gerek. E, ama ondan sonra e, dönüp e, bir sonra çıkarttığı albümde e, New, New Skin for the Old Ceremony'de e, o günlere atıf yapan bir parça yapmıştır. E, Field Commander Cohen e, bu, bu da hani Cohen'in savaş alanlarına, mücadele alanlarına yakın olduğunu hissettiği e, anlara ilişkin ilginç ve hoş bir parçadır. Bu, bunu pa sizinle e, paylaşmak istedik. Şimdi Cohen'den dinleyelim. Field Commander Cohen. Field Commander Cohen, he was our most important spy. Wounded in the line of duty, parachuting acid into diplomatic cocktail parties, urging Fidel Castro to abandon fields and castles, leave it all and like a man, come back to nothing special, such as waiting rooms, ticket lines, silver bullet suicide messianic ocean tides and racial roller coaster rides and other forms of boredom advertised as poetry. I know you need your sleep now. I know your life's been hard. But many men are falling where you promised to stand guard. I never asked, but I heard you cast your lot along with the poor. But then I overheard your prayer that you be this and nothing more than just some grateful, faithful favorite singing millionaire, the patron saint of envy, and the grocer of despair, working for the Yankee dollar. need your sleep now. I know your life's been hard, but many men are falling where you promised to stand guard. our lover, come and lie with me if my lover is who you are and be your sweetest self a while until I ask for more, my child. Then let the other selves be wrong, yeah. Let them manifest and come till every taste is on the tongue, till love is pierced and love is home and every kind of freedom done. Field Commander Cohen, saha komutanı Cohen. E, ee, New Skin for the Old Ceremony isimli albümden dinledik. Direniş teması etrafında 3 saatlik bir nehir program izlemektesiniz. Bu birinci saat Çatlaktan Sızan ışık Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları olduğundan e, Cohen'in direnişle ilgili şarkılarına yer veriyoruz. Daha sonra aynı temayı ee, The Big Easy programında New Orleans şarkıları ile sürdüreceğiz. Ardından da Akif Burakatlar'ın Sarhoş Atlar zamanında e, aynı e, temaya devam edeceğiz. E, şimdi daha yakın e, zamanlarına Cohen gelelim. E, Zen Manastırı'ndan e, Los Angeles'a geri döndükten ve müziğe yeniden e, dönüş yaptıktan sonra Ten New Songs isimli albümünün ardından çıkarttığı Dear Heather kitapta yer alan bir parça. Burada da ben e, sözü Varol'a bırakayım. Evet bu yine benim seçtiğim bir parça olacak bu program için. E, aslında Frank Scott'ın yazdığı bir şiir. Size buradan iki e, dörtlük bu sefer e, okumak ve sonra da parçaya bağlamak istiyorum. E, bence günün anlam ve önemine de gayet uyuyor. Not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part reshaping narrow law and art, whose symbols are the millions slain, from bitter searching of the heart, we rise to play a greater part. From bitter searching of the heart, quickened with passion and with pain, we rise to play a greater part. This is the faith from which we start. Men shall know commonwealth again from bitter searching of the heart. We love the easy and the smart, but now with keener hand and brain, we rise to play a greater part. The lesser loyalties depart, and neither race nor creed remain from bitter searching of the heart. Not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part. Reshaping narrow law and art, whose symbols are the millions slain, from bitter searching of the heart, we rise to play a greater part. faith from which we start. Men shall know commonwealth again. From bitter searching of the heart, we rise, we rise to play a greater part. lesser loyalties depart, and neither race nor creed remain. From bitter searching of the heart, we rise, to play a greater part. Reshaping narrow law and art whose symbols are the millions slain. From bitter searching of the heart we rise to play a greater part. This is the faith from which we start. Men shall know commonwealth again. bitter searching of the heart we ride. not steering by the venal char that tricked the mass for private gain. We rise, we rise, we rise to play a greater part, reshaping narrow law and art whose symbols the millions slain from bitter searching of the heart we rise, we rise to, to play a greater part Cohen'den dinledik. Villanelle for Our Time, e, Cohen'in Sharon Robinson'la yaptığı e, ve neredeyse her ikisinin e, Cohen'in ve Robinson'ın kendi evlerinin arkasındaki e, garajlarda kurmuş oldukları stüdyoya kapanıp e, sabahın ilk saatlerinde baş başa çalışarak yaptıkları sabahın ilk saatleri gece 3'te 4'te filan başladığında söylemem lazım. E, e, Kohin'in Zen Budist Manastırı'nda e, ki normal uyanma kalkma saatleri bunlar. E, ikisinin e, beraberce e, yazdıkları, besteledikleri e, parçalardan bir tanesiydi. Villanelle for Our Time. Ee, sıradaki şarkıyı e, ben ona ben anons edeyim madem. E, iki şarkı seçtim demiştim e, Çatlak'tan Sızan Işık için. Tabii temayı direniş olarak belirleyince akla gelen ilk Cohen şarkılarından biri. Sonuçta bu e, direnişin arkasında bir demokrasi mücadelesi de var. E, ve günden güne e, bu çok daha e, sert hissediliyor. E, ve akla gelen ilk Cohen şarkılarından biri demokrasi. E, aslında Judy Collins yorumunu e, getirdim yine. E, fakat burada e, siz e, seçilen şarkıları dinlerken kendi aramızda kısa bir değerlendirme yaptık ve bu şarkıyı Cohen'den dinlemenin e, doğru olduğuna karar verdik. E, Leonard Cohen, Demokrasi Açık Radyo'da. voice of God in the desert here, in the desert far away. Democracy is coming. Leonard Cohen'den dinlemekteyiz. Democracy is coming to the USA e, diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne demokrasi geliyor. E, direniş teması çerçevesinde e, Açık Radyo'nun pazar geceleri dinlediğiniz 3 programını saat 20'den 21'e, 21'den 22, 22'den 23'e kadar dinlediğiniz 3 programı bir araya getirdik. 4 programcı Akif Burakatlar, Varol Ünel, e, kardeşim Altuğ Güzeldere ve ben Güven Güzeldere bir nehir programı halinde sunuyoruz. Birinci saatimizin e, sonuna geldik. Çatlaktan sızan ışık dünden yarına Leonard Cohen şarkılarını direniş teması çerçevesinde e, size değerlendirerek sunmaya çalıştık. E, demokrasi bizim ülkemize de gelsin bir an önce e, diye dileyerek e, ileri versiyonuyla değil e, gerçek e, haliyle gelsin diye dileyerek e, programı e, kapatacağız. Saatler e, 20.57'yi gösteriyor. E, e, teknik Masa'da bize yardımcı olan Özdal Akdeniz'e ve program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. E, Twitter'dan bizi e, Cohen Alt Açık Radyo ya da Çatlaktan Sızan Işık etiketleriyle dinleyebilirsiniz. Birkaç dakika sonra The Big Easy programında direniş temasıyla yeniden dördümüz hep birlikte bir arada olacağız ve e, e, New Orleans'ın direniş şarkılarını çalıyor olacağız. E, o zamana kadar e, lütfen bir yere ayrılmayın. E, gelecek pazara kadar size iyi bir hafta diliyoruz ama e, e, az sonra yeniden de birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Ya şeyi kaçırdık. Çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Forget. gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldi.